вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у пачну з таго што я не ведаю што такое наша ніва магу толькі з пэўнасцю сказаць што гэта не газета газеты не перавыдаюцца праз 100 гадоў як гэта робіць цяпер з нашай нівай выдавецтва тэхналогія і праз эпох не чытаюцца з першапачатковым захапленнем. Так можна чытаць паэму або раман, значыць, наша ніва і ёсць паэма ў форме газеты газеты і не даюць сваю назву эпохам, як гэта адбылося ў беларускай гісторыі, дзе пачатак два стагоддзя мы называем нашаніўскай парой. Звычайна назвы эпохаў паходзяць ад імя, якое пранізвае ўсё жыццё народа наскрозь па гарызанталі і вертыкалі ад самае страшнае бяды да вышыня ў культу. Урэшце газеты не кананізуюцца, што на практыцы адбылося з нашай нівай, імя якой для кожнага беларускага культурніка гучыць свята. У прынятых сёння стэрэатыпах ніва тлумачыцца як поле дзейнасці альбо поле творчасці. Так і ёсць. Калі толькі мы добра разумеем, што такое творчасць і калі творчасцю можна што-небудзь патлумачыць этымолях фасмер кажучы што ніва гэта поле раскручвае нітку паходжання гэтага слова да значэння ніз ніва тое што ўнізе а беларускае слово нівеч якое азначае нішто дзякуючы гэтаму спалучэнню нівы і вечнасці прымушае згадаць вырай а за выраем рай у абяцанае адкрыццё і святло ў канцы тунелю для схаваных у вязніцах загнаных у падполле скурчаных унутранай эміграцыяй прагных душ. Вядома, што назва выдання ўзятая з верша янкі лучыны. Сонца навукі скрозь хмары цёмныя прагляне ясна над нашай нівою. І будуць жыць і дзеткі патомныя добраю доляй, долей шчасліваю. Аднак хто ведаў, што ўрэшце атрымаецца з задумы пазначанай абрэвіатурай НН. Памятаеце, апостол Ян у апакаліпсісе кажа пра рай. І ўбачыў я новае неба і новую зямлю. Бо першае неба і першая зямля зніклі, і мора ўжо няма. І ўбачыў я святы горад, новы Єрусалем, які заходзіў з неба ад Бога, як нявеста убраная для мужа свайго. І абатрэ Бог кожную слязінку з вачэй іх, і смерці ўжо не будзе, а не плачу, а не галашэння, а не болю ўжо не будзе, бо гэта ўжо мінула. Кінь вечны плач свой аб старонцы, напіша Максім Богданович у нашай ніве. Нашы даследнікі і паэты заўсёды з пожадам глядзелі то на песню пра нібелунгаў, то на калівалу. Гэх нам бы беларусам свой такі канцэнтраваны і ўсеабдымны, такі праніклівы і раскручаны нацыянальны эпас. Тады ніхто і ніколі не паставіць пад сумнеў сам факт таго, што мы ёсць, што мы як усе і не горшыя за іншых. Найчасцей эпасам называлі новую зямлю Якуба коласа. Гэта значыць, што аўтару найлепшым чынам удалося здзейсніць тое, што ён і задумляў, бо ён таксама глядзеў на калевалу і на пана Тадэву шацёскі Мецкевіча. Але коласу не пашанцавала з эпохай. Ён выступіў тады, калі аўтарства ўжо стала фіксаванай інтэлектуальнай каштоўнасцю і не дазваляла напісанаму табой абрынуцца ў акіян народнай творчасці. Фармальныя літаратурныя прыёмы пры ўсім нежаданні аўтара пераважылі тое, што называюць кардыяграмай нацыі. Але і апроч коласа былі ахвочыя выканструяваць, высталізаваць тое, што магло б называцца беларускім эпасам. Ці не апошнюю такую спробу рабіў сяржук сокалу воюш, але і ў яго атрымаўся літаратурны твор. Нашу ніву даследнікі як эпас не разглядалі. Газета сабе і газета, хоць і вельмі важную ролю адыграла то яе дробнабуржуазным выданнем у сталінскія часы называлі, то рэвалюцыйна-дэмакратычным пасля у часы рэабілітацыі. Так і жылі з недаацэненай культурнай з'явай з аднаго боку і без так патрэбная цэнтральная з'явы культуры з другога. Адна з дэфініцыя укажа. Эпас найбольш поўная і дакладная мадэль гістарычнай самаацэнкі народа. Другая дадае. У часы заняпаду эпас абуджае нацыянальную самасвядомасць і спрыяе фармаванню нацыі. Зрэшты, я адмыслова перачытаў дзясяткі розных азначэнняў нацыянальнага эпасу і ўсе цалкам надаваліся як азначэнне НН. Найважнейшае. У эпасе і праз стагоддзі мы знаходзім адказы на запыты дня сённяшняга трэба дадаць і учорашняга таксама. Напрыклад, шматлікія замалёўкі з судовых працэсаў у гарадах і мястэчках на шанюскай Беларусі, нібы жывыя фрагменты сярэднявечных метрыкаў вялікага княства літоўскага. Тыя самыя калізіі, прозвішчы і праявы тэмпераменту, Хоць ты адсюль бяры і ўстаўляй туды ці адтуль сюды, ляжа зусім арганічна у нацыянальнага эпасу таямнічае ці дакладней фенаменальнае паходжанне, як і ў фальклёра, які таксама ёсць у сукупнасці эпас. Але як гаварыць пра таямнічае або фенаменальнае паходжанне газеты? Былі ж у яе канкрэтныя заснавальнікі і аўтары, дата выхаду ў свет і з гэтым поўная яснасць але гэта толькі бачныя бакі справы па-першае нарадзілася наша ніва ў эпоху мадэрнізму таму калі хочаце гэта мадэрны эпас а па-другое ні прозвішчы стваральнікаў ні даты ці іншыя факты самі не тлумачаць нам чаму газета ператварылася ў паэму у таго, што так сталася, была пачынальніцкая роля нашай нівы і яе заснавальнікаў. Практычна ўсё, што рабілася, рабілася з нуля. Пры гэтым не стаяла мэта стварыць газету. Газета павінна была стварыць Беларусь, краіну і сучасную нацыю. Падобна як Ленін сваю іскру называў рыштаваннем партыі, так і наша ніва мусіла стаць рыштаваннем жывога метафізычнага арганізму. Беларусі. Калі ў 1991 годзе мы з сябрамі пераехалі ў вільню, каб пачаць тут рабіць адноўленую газету, я таксама не ведаў, што гэта такое наша ніва, як няздольны быў і ацаніць таго, што ў нас атрымлівалася. Магу толькі з пэўнасцю сказаць, што гэта была безаглядна натхнёная творчасць. Цяпер я разумею, што мы спрабавалі патрапіць у гэты самы рытм спрадвечныя нацыянальныя кардыяграмы і дыхаць у тахт. Нічога не рабілася паводле нейкага вызначанага абавязку. Над намі не дамінавалі законы жанру або палітычная кан'юнктура, нішто не было руцінай, і гэта не была газета. Thank you. Вы слухаеце радыё Свабода. Наша ніва паміж нянавісцю і любоўю у перадачы вострая брама на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты. Усё пачалося з царскага указу аб адмене цытую усялякіх абмежаванняў адносна ўжывання мясцовых моваў. Это было что-то подобное до Горбачевской перестройки и голосности. Открылась брама турмы, у якой сядели национальные культуры. Короткий досвід радикальная нашай долі, з якой пачалі браты Луцкевічы ў 1906 годзе, паказаў яе стваральнікам, што змагацца з царскім рэжымам справа, вядома, прагрэсіўная, але мала перспектыўная кінуць бомбу ў цара альбо падняць сялян на бунт. Гэта ўжо праходзілі іхныя папярэднікі, але без выніку. Ініцыятары першай беларускай газеты Іван і Антон Луцкевічы дэкларавалі сацыялістычныя погляды, але былі людзьмі шырокага кругагляду і здаровага авантурызму. Аўтарытарны рэжым нельга перамагчы тады, калі ты заб'еш цара альбо падымеш бунт і пасееш усеагульную дэструкцыю. Таму што галоўнае апірашча гэтага рэжыму народная цемната якая адкінутай табой бомбы не прасветлее. Вось чаму інструментам змагання з аўтарытарызмам павінна стаць не рэвалюцыя, а пабудова сучаснай нацыі. нічога унікальнага ў гэтай беларускай сітуацыі не было. Гэтаксама паўставалі побач літоўцы, якія нічым не нагадвалі старажытную жмуць або палякі. Зусім не падобныя ў новым свеце рэінкарнацыі колішніх гістарычных народаў фігурантаў. Як тыя ж сучасныя італьянцы быццам нічым не нагадваюць старажытных рымлянаў. Можа быць, толькі адна нацыя, якая пачала стварацца пазней за іншых, захавала свой першапачатковы вобраз да нашых працоўных дзён маю на ўвазе ЗША. Амерыканцы пачалі фармавацца пазней за еўрапейцаў, але фармаваліся ад пачатку ў сучасную нацыю паводле тых законаў, якія ў Еўропе запрацуюць пасля. А ў выніку акажацца, што канстытуцыя самых маладых амерыканцаў сёння самая старая ў свеце. Лускевічы разумелі або вычувалі гэткую сутнасць гістарычнага працэсу. Таму яны адмаўляюцца ад радыкальнай нашай долі і пачынаюць выдаваць нашу ніву. Іх сучаснікі былі ўражаныя такой метамарфозай. Здавалася, што не луцкевічы вядуць сваю справу, а што гэта справа ў нейкі момант павяла іх саміх. Нехта з раманістаў клясыкаў казаў пра свой творчы працэс. Мне важна выпісаць абстаноўку і герояў, а там яны ўжо пачынаюць дзейнічаць і гаварыць самі. Я толькі паспяваю за імі запісваць. У сваіх успамінах Антон Луцкевіч называе нашу ніву органам беларускай сацыялістычнай грамады. Гэта значыць партыйнай газетай, але тое, што мы трымаем у руках, у цэлым відавочна панад палітыкай. Гэты феномен яшчэ ў часы нашай нівы, патлумачыў у тыгодніку ілюстраваным аналітык войцех барановскі. Перад намі, як бачым, з'ява нечувана цікавая. Перараджэнне рэвалюцыйна грамадскага руху ў рух нацыянальны. І гэтая трансфармацыя адбываецца незалежна ад волі яе ініцыятараў сацыялістычны агітатар ішоў у народ абуджаць нянавісць да пана і пратэст супрацьдзяржаўнага ўладкавання сеяў нянавісць да іншых а ўзышла з яе любоў больш свядомая да сваіх іншымі словамі інтэлектуалы арыстакраты духу луцкевічы мелі выбар бунтаваць народ супраць улады ці будаваць нацыю якая ўжо сама не захоча аўтарытарнага рэжыму шукаючы адказы на запыты дня сённяшняга я часам міжволі згадваю гэтую цытатую думаю ці не падказвае феномен нашай нівы нам сённяшнім пэўны шлях з той сітуацыі у якой мы апынуліся першае што прыходзіць у галаву мясцовыя выбары вакол якіх цяпер так шмат размоваў 100 гадоў таму выбары былі адной з галоўных тэмаў нашай нівы у У нас аўтарытарная краіна, гэта кепска і мы супраць гэтага. У нас Лукашенко дыктатар і мы таксама супраць гэтага на месцах у нас сядзяць стаўленікі рэжыму. Але ў працэдуры мясцовых выбараў задзейнічаныя дзясяткі і сотні тысяч чалавек, галоўным чынам, дарэчы, з мясцовай інтэлігенцыі. Не могуць жа яны ўсе быць такімі адназначнымі ворагамі беларушчыны і дэмакратыі. Можа быць, тут якраз той выпадак, калі з нянавісці да рэжыму можа вырасці свядомая любоў да сваіх можа быць сацыялістычны агітатар мусіць пераацаніць сваё атачэнне і сваю непрымірымасць знайсці тыя базавыя каштоўнасці якія ў яго і ў ягоных ворагаў у двукосях тыя самыя людскасць, дабрабыт, прыгажосць. Зацыкленасць на негатыўных адносінах да рэжыму многіх сённяшніх апазіцыянераў саміх ператварыла ў негатыў, з якім не хочуць ані вітацца, а не мець нічога агульнага, бо бальшыню паўсюль складаюць у прынцыпе нармальныя людзі. І нават калі яны недастаткова адукаваныя ці недастаткова празарлівыя, іх базавая жыццёвая праграма складаецца з пазітыўных памкненняў, Проста сярод іх павінны з'яўляцца пазітыўныя людзі, прытым больш адукаваныя і празарлівыя. Лукашенко можа кіраваць яшчэ доўга. і галоўная задача, каб грамадства за гэты час рабілася не ўсё менш, а ўсё больш гатовым жыць нармальна па-людску дэмакратычна, якасна. Немагчыма нават уявіць сабе, каб наша ніва разглядала варыянт байкоту. Па-першае, яна не пачувалася настолькі моцнай, каб верыць, што байкот удасца. А па-другое і галоўнае, гэта быў яе народ, які мусіў вучыцца падставам самакіравання, а не ажыццяўляць фігуру вышэйшага пілятажу высокасвядомай нацыі, чым уласна і з'яўляецца байкот. Няхай жа знаюць гэта ўсе працуючыя і ўсе, хто ім спагадае. Няхай выбіраюць сваіх дэпутатаў, бо іначай чорныя сотні і іншыя ворагі шчасця і свабоды народнай запануюць над усім краем. Чаму мужыкі галасавалі не за тых, хто сапраўды на іхным баку. Такім пытанням 5, 10, соты раз задаецца наша ніва, а ты разумееш, што ў справе засваення першаснага інструменту дэмакратыі выбараў мужикі за гэтыя 100 гадоў, калі і прасунуліся наперад, дык амаль незаўважна. Пакінуўшы радыкальную нашу долю, браты заснавальнікі кардынальна змянілі не толькі свае тактычныя і стратэгічныя пляны. Гэта была змена светапогляду і ўсёй жыццёвай праграмы. Яны перасталі быць рэвалюцыянерамі бамбі лінгвістамі з адпаведнай гэтаму кшталту тэорыяй і практыкай, а ператварыліся ў будаўнікоў, у муляраў метафізікі, у дызайнераў будучага нацыянальнага палаца. НН сапраўды выглядала больш асцярожнай у параўнанні з нашай доляй, але гэтая знешняя асцярожнасць не была простай асцярогаю. Гэта і была іншая праграма. У параўнанні з бамбіскай гэта была праграма жыцця. нашай нівы пачатку стагоддзя не надаюцца сучасныя вызначэнні апазіцыйнай альбо недзяржаўнай ці нават незалежнай газеты. Яна стаяла на пазіцыях патэнцыйная беларуская дзяржавы і кансалідавала для гэтай беларускай дзяржавы беларускую нацыю, служыла цалкам выразным мэтам і патрэбам канкрэтнага народу. У адрозненне ад нашай долі НН не вяла агонь на паражэнне існуючага палітычнага рэжыму. Яе крытыка і прапаганда супраць мела гранічна дэталізаванага адрасата скажем пэўны депутат пэўны чыноўнік пэўнае грамадскае таварыства або пэўная газета вядуць лінію супраць наших інтарэсаў і мы про гэта распавядаем але процентна болей мы распавядаем про тых хто дзейнічае на нашу нацыянальную і сацыяльную карысць увогуле за на газетнай плошчы займае нашмат больш месца чым супраць з улікам таго што супраць мы выказваемся не толькі на палітычныя тэмы але і супраць п'янства антысанітарыі невуцтва ці ёсць сёння газета з такой праграмай якая б будавала нацыю для заўтрашняга дня і ці такая магчымая пытанне з шэрагу а ці магчымы сёння новы янка купала Цяперашні палітычны рэжым можна ўспрымаць як дадзенасць і ў дадзеных умовах вырашаць свае задачы. Так сталася, што ў незалежнай беларусі, пра якую луцкевічы маглі толькі марыць, гэта безальтэрнатыўная ўлада. І большасць беларусаў галасуе за яе не таму, што яна такая добрая і ўдалая, а таму, што большасць ніколі так добра, як пры ёй не жыла. Што там пералічваць чыстыя вуліцы і поўныя крамы? той паўглыток свабоды, што выявіўся ў магчымасці з'ездзіць за мяжу, выбіраць сабе месца працы і жылля, купіць машыну для большасці пасля працадзён без пашпартоўя і без грашоўя аказаўся аж занадтым дарункам лёсу. І толькі хіба наступнае пакаленне, якое ўжо ў гэтым усім вырасла і гэта ўжо мае, захоча да таго паўглытка дадаць свабоду прэсы рэальных выбараў і шматпартыйныя сістэмы. Гэта эвалюцыя, якую нехта праходзіць аксамітнымі спеўнымі ці аранжавымі скачкамі, а нехта біялагічным парадкам змены пакаленняў. Скача той, хто ўжо ўстаў на ногі як нацыя. Тым часам станаўленне адбываецца зусім не ў палітыцы, а недзе ў роднай хаце пад матчынай апекай, з кніжкай у руках, з першым запалым у душу вершам Вось жа такую атмасферу апякунчая любові і навукі стваралі браты заснавальнікі ў нашай ніве для тых людзей, якім належала стаць у будучыні беларускай нацыі. Прамінулі часы тостаў за снайпера, заклікаў да альянтаў і палымяных выступаў на фабрычных стачках. І ў сэрцах будзільшчыкаў да нянавісці зарадзілася любоў. Цікава, што ўсё гэта адбываецца з братамі луцкевічамі тады, калі іх шукае паліцыя і яны існуюць на нелегальным становішчы пад чужымі прозвішчамі. Гэта значыць у негатыўным вымярэнні. Замест проста так сабе газеты ці палітычныя агіткі яны бяруцца пісаць паэму. Так і хочацца сказаць міма сваёй волі хіба што нейкая вышэйшая воля схіліла іх да такога рашэння, але галоўнае тут тое, што яны гатовыя былі схіліцца. Самы першы дыскусійны радок у нашай ніве з'явіўся ў першым жа нумары і ў першым жа артыкуле. Ах, колькі ж ён выкліча пасля знішчальных каментароў савецкай прапаганды. Газету сотні разоў абзавуць буржуазнай, памешчыцкай і нават шавіністычнай. Вось гэты радок. Не думаецца, што мы хочам служыць толькі ці панам ці адным мужикам. Не, ніколі. Мы будзем служыць усяму беларускаму скрыўджанаму народу. Пастараемся быць люстрам жыцця, каб ад нас, як ад люстра, свет падаў у цёмнасць. А пазней высветліцца, што гэта і не Луцкевічаў радок. Тут сапраўды нейкая вышняя воля але пра гэта ў наступнай перадачы.